kebuka wibatse mutegetsi kebuka wibaze nimba ibyo wiyemeje kurangura bitabaye amasigara cyicaro nawe we munyagihugu injyane igihugu cyaciyemwo zahitanye abarundi benshi muri abo hakaba harimo n'indongozi icyo gihe usanga zari amabanga ya cankariya aha twovuga nk'abahoze barongoye igihugu nabo bari basanzwe bafashanya gutwara bagandaguwe kino gihe abacanke bariya baribaza bati mbega ni ku kigushiku imanza z'abisha abo bategetsi zitarava mu nzira intambamyi zituma izo manza zidacibwa zoba ari izahe amahame mbeho ba hariko hakorwa iki kugira ngo ubutungane bukure mu nzira izo manza ivyo hamwe n'ibindi nivyo tugiye guca ijya nino mu kiganiro kebuka bibaze cuno munsi aho uwahoze arongoye igihugu akaba ari umukenguza amateka Silvestre Ntibanunganya umufasoni epifanika Kabushemeye arongoye ishiramwe Avode rurikiyemwo imfuvyi n'abapfakazi babuza babo kuva inyuma yaho Burundi burunsi nayo yo kwikukira badushikiriza ivyo bibaza kubijanye n'izo manza n'ivyo kogwa kugira ngo zive mu nzira umuhinga mu bijanye no gusubiza hamwe Remi na nawe Akabaza kudusigurira ibyo kugwa kugira ngo amabi abarundi baciyemwo bayasezerere kino kiganiro mukaba mwagiteguriwe nanjye Didier Nyonzima nkabasubiye nsubiye kubaha ikaze umupfasoni Epifani kabushemeye arongoye ishyirahamwe Avode rihurikiyemwo imfuvyi n'abapfakazi babuze ababo kuva inyuma y'aho Burundi buronsi nayo kwikukira amenyesha ko ubutungane butakoze igikorwa bwategerezwa gukora mu gukurikirana imanza z'abategetsi bishwe muri kahise eka n'abandi barundi basize ubuzima mu makuba yahitiye twebwe icyo twiyumvira ku butungane twabonye ko ubutungane butatworohereje butakoze icyo bwagomba gukora kuva bagandagura umushyikiranganje wa mbere ngenda ndi umwe Pierre bagasubira bakagandagura n'abandi mu mirongo itandatu na gatanu bari bari mu mabanga akomeye bari bari abashingamateka hanyuma hakaza urwimurwa mirongo ine na kabiri rugatwara abategetsi atari bake abahoze ari abaminisitiri bahoze ari abashingamateka n'abandi bose benshi bari mu mabanga akomeye mirongo inani n'umunani naho nyine inganda zaratikiye mirongo icenda na gatatu na mirongo icenda na rimwe n'icyenda na kabiri abantu bagiye barapfa ku bwinshi ariko ubutungane ntitwabonye aho buseruka rero eh, twebwe ntidufata gusa ibyo byashyitse mirongo icyenda na gatatu kabandanya byabaye mu mirongo icyenda na gatatu kabandanya ho bagandagura umukuru w'igihugu n'icyubahiro merikeri ndadaye hamwe n'abamufasha n'abandi bagiye barakurikira b'abanyacubahiro birababaje kubona umukuru w'igihugu yapfiriye ahantu hugaranye mu kigo cy’intwara miheto, ariko gushika ubu tukaba tutazi ingene iryo gandagurwa ryabaye ingene ryateguwe umuryango uracabaza nta kintu na kimwe abantu bavuga yuko ubutungane bwaba bumaze gushikako ku bwanyu mwamwiyumvira yuko kumbure ubutungane butashoboye gukora ibyo bwategereza gukora kumbure bivanye n'imvo za politiki. imvo za politiki nibyo zirimo kuko bagandagura umukuru w'igihugu zari imvo za politike gura abo bategetsi zari imvo za politike rero ubutungane bwarahengamye umugabo iyo abantu bavuze ngo imvo za politike hari igihe baca bavuga ati n'ubu butegetsi nyine buri kuri ubu oya kuko ubutegetsi buri kuri ubu hari ibyo bwasanze byaramaze kumera nabi basanze byarononekaye byinshi kuko nababwiye yuko abapfuye ku bwinshi byabayeho kuva mirongo itandatu na gatanu kabandanya mirongo indwi na kabiri mirongo inani n'umunani nasembye gatoya mirongo itandatu n'icyenda hanyuma n'ibi byagiye biraba mu ntara zimwe zimwe mirongo icyenda na rimwe icyenda na kabiri mugabo akimonogoza kakaba mirongo icyenda na gatatu gushika imyaka myinshi irenga cumi rero iyo tubuze imvo za politike twohava duhushagirika nk'umuntu ashaka kuvuga ati si ubu butegetsi buriho mugabo byose byaje biva ku mvo za politike uwahoze arongoye igihugu akaba n'umukenguzamateka serivisi ntibanu intunganya amenyesha ko kumenya ukuri nibyo bizofasha abarundi kogorora narijya iyo umuntu yishwe hama ntiyamenyekane ingene yishwe n'ababikoze ngo bacibwe urubanza bene umuntu bagumana umubabaro umubabaro kuko buriya iyo utamenye ingene uwawe yitavye imana bibandanya bigukomeretsa ku mutima iyo utazi kwihangana ngo ushobore kurengera ingorane wagize ubu rero icyo kibazo kiravugwa cyane kandi si ikibazo kimwe conyene n'ibindi vyinshi ugiye kuraba kahise kakino kino gihugu ah, icyo dufise kumwizero nuko uyu mugwi washinzwe gutegura ibyo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi woshobora kugira icyo ko mugabo kandi burya iyo ibintu bimaze imyaka mirongo ibiri irenga bibaye harahava hakaza n'abandi bagerageza gutohoza ukabona batanguye kubyandika murarabe n'ubu hari ibintu mu myaka iheze tutavuga ngaha mu burundi nk'ibyerekeye icyo bisikiza cyo mirongo irindwi na kabiri ntabakivuga ko mugabo ubu ibintu birataguye kwandikwa neza hamwe ubona mbere uti uruhara rw'uyu canke rw'uriya n'uruhe hagasigara gusa yuko twebwe abo biraba tumenya ingene dukoresha izo nkuru tuba twaronse ko tuzikoresha kugira tuje mu nzira nziza canke tuzikoresha kugira ngo tuje mu nzira mbi mugabo ku bwanje ntowe nohanura ngo aje mu nzira mbi haba namba umuntu yogerageza kugenda byose abifata yihangana araba ahubwo imbere yiwe aho kuguma aziritswe n'ivyamushikiye muri iyo myaka iheze ku bwanyu cyane cyane duhagaze ku bwicanyi bwakoze ku bategetsi mwibaza ko ari igiki gituma usanga uh, ubutungane bwa hano iwacu budashobora kugira icyo bukoze kugira ngo haboneke ukuri kugira ngo abakoze ubwicanyi nk'ubwo n'ukuri bashengeze imbere y'intara eh, urabona muri ino myaka turamaze iminsi tugenda tuvuga uruhara n'ikibanza twoha amasezerano y'arusha mu buzima bwa kino gihugu kuva koko ubwo rutangura aho bagandaguriye n'icyubahiro umukuru w'igihugu ndadaye merikiyoro n'abandi bakorana hari ibyagiye bikorwa jewe ndazi byagiye bikorwa ubwa mbere hoho n'ubuzi bwa hano mu gihugu cy'u Burundi cyo kwita nk'amaserivisi yo mu gihugu cy'u Burundi haba mu byerekeye ubutungane haba mu byerekeye iperereza ugasanga hari ibintu bimwe bimwe bagiye begeranya bikerekana ibintu byagiye biva harabaye mbere n'imanza murabyibuka naho izo manza novuga yuko zitari zishemeye na gato ugiye kuraba yuko inyuma yaho abantu byaraba atari bake na jewe narindi muri icyo gihe twasabye yuko urubanza ruciwe tutarushimye yama duturunguruza mugabo ngo rubanza rwavundiye aho twungururije gushika ubu iyo arusha rero niho kubera uko kugorana kose twagiye tubona abantu bagira bati reka rero turabe ingene ibyo byose vyoja mu nzira icyo tuse mu gifaransa ubutungane nyorohereza e, la justice transitionnelle canke nyogoroza niko bavyita hanyuma harashigwaho rero ingene vyogenda mu makomisiyo atatu canke ane mugabo gushika ubu urabona ntaho birashika aho rero niho abantu barindiriye kugira bamenye neza ibyabaye muri kiriya gihe ntitugende umwe wese yubaka ibyiwe akibaza ngo kurya yagize ingorane n'ivyo vyonyine vyabaye mu gihugu kandi kuri ubu hari n'ibindi ko nk'ubu uravuze abategetsi bapfuye mugabo hariho n'abanyagihugu bapfuye abanyagihugu bo mu bwoko bwose kira no mu bategetsi naho nyene hapfuye abategetsi bo mu bwoko bwose kuko ijya kudeta yaratwaye abategetsi bari mu butegetsi bwa perezida Benekiro Ndadaye b'abahutu iratwara n'abategetsi ari mu butegetsi bwa perezida Benekiro Ndadaye b'abatutsi sizi ko abantu bashobora kuba babyibuka canke babyibagiza ivyo rero nibyo twe turindiriye kugira bifashe abarundi kogorora koko kuko burya kuniga ijambo kuvyerekeye ako kahise nibyo inyuma bizana ingorane mu gihugu ugasanga ibyabaye harahize imyaka mirongo ine kuko ata kintu twabivuze ko bigenda bituma kuri ubu abantu bafata inzira zigoye canke mbere zidashika Kubwaremi Habyarimana asanzwe ari umuhinga mu bijyanye no gusubiza hamwe imiryango yabuze ababo irakwiye kumenya ukuri ku babo bishwe ari nayo mpamvu kuri gukwiye kujya habona ngo hama hakigwa ingene uko kuri kokoreshwa neza ku bantu babuze ababo birakwiye ko bamenya ingene vyagenze ubwa mbere hanyuma binashobotse bakamenya ababakoreye icyo kibi kugira ngo uh, ikibanza cy’ubutungane kibeho bamererwa nabi bamererwa nabi ko kubera ubwa mbere baba babuze iwabo kuko abantu benshi bapfuye muri ibi bibazo twaciyemo by'igihugu bari abantu bafise imiryango bari abantu bafise ico bamariye igihugu mugabo kandi na cane cane bamariye imiryango yabo kubura abantu nk'abo rero mu muryango n'igihe biba ari ikintu gikomeye ku gihugu ku muryango hoho n'ikintu kiba gikomeye kurusha igihe rero umuryango wumva ko umuntu wabo takiriko kirakurikirana ni ikindi kintu byiza kibababaza ko kubera baramubuze n'ibyo mugabo kuba batabona ko abandi bumva ko uwo muntu yapfuye yari afise icyo kandi byari bikwiye ko wamwishe cyangwa uwamugiriye nabi amenyekana kugira ngo ahanwe ibyo bigumari igikomere kigira kabiri muri uwo muryango hariho abavuga ni kubera yuko hariho uwo mugwi w'igihugu ujya ujya gushyira ahabona ukuri no kunyanisha abanundi uri kurakora ni abantu baba bakwiye kurindira bakihangana kugira ngo uwo mugwi uheze ibikorwa byawo hama ubutungane ubu ni gukora mwebwe nuko mubibona mu by'ukuri umugwi uriho uri kurakora ariko kandi twibukanye yuko umugwi utegekanijwe mu masezerano yarusha ababiri babi bawumvikanye ko kugira ngo ukore bari bateguye yuko wari gukora hakiri kare cyane kumbure bitari kurengana mu bihumbi bibiri na gatatu canke na kane ufatanije no ku ibyo byanditswe bitegekanya uwo mugwi ariko murabona yuko uwo mugwi rero wagiye kuza utebye cyane ikibazo rero kihari ni uko mu gihugu cacu yacu hagiye haraba ibintu bibi byinshi byagizwe n'intwaro zagiye zirakurikirana ugasanga rero intwaro igezweho isanga imbere yaho hari byinshi batakoze bigaca bigora bwa mbere aho bahera ni ikibazo kinini n'ubwo abantu batabivuga baherehe icya kabiri kubera abo ba mbere batahanywe kumbure n'ababa bari ku butegetsi basanga nabo niyo bahera ku bibaraba nabo baca bashikirwa kumbure baca ko uca wumva rero ko ari ikibazo kitoroshe aha nibaza yuko kumbure n'uwo uwo mugwi nawe ushobora kuba ufise ibibazo biza muri ubwo buryo uraba ngo uherehe nivyo mu vyo bawuhaye n'ingene uteguwe wategerezwa guhera mu vyabaye mu mirongo itandatu na kabiri kuduga gushika kumbura ibihumbi bibiri ariko gaca usanga rero ikibazo nuko uno munsi hariho ibikomere vyagiye birasubirizwa n'ibindi umuvyeyi agapfa asize umuryango uri muri vya bindi noneho kumbura abo bana akaba ari nabo baza gufata ikibanza cari ca se wabo ugasanga rero intambara ndwara yatwaye urunganwe icyo novuga generasiyo zibiri cyangwa zitatu zikurikirana muri icyo gihe rero bica bigora rwose uhere kurinde ukumbura ibibi yakoze avuga ko yabikoze ku kubera yari ko arihanira kuko abari imbere yiwe batamuhaniye naha rero nibaza yuko bikenewe cyane yuko uko biri kose haba kumenya ukuri hanyuma abantu bakigira hamwe icyo bokora kuri uko kuri kuko mu Burundi tuzi yuko ngo uwakosheje ategereza guhanwa agafungwa abandi bakicwa n'ibindi muga ubwabo tubwire ahantu twiga kukuri dusanze kumeze gutya tugukoresha iki turashobora kugira uburyo bw'uburundi buhuye n'ibyabaye mu burundi bifasha abarundi bose abariho n'abazoza mugabo kumbure tudakoresheje uguhana kwari kumenyerewe hanyuma mugabo bikaza ari ibintu vyubaka bizofasha igihugu kigira aho gishika umupfatsoni epifanika bushemeye arongoye ishyirahamwe avode rihurikiyemo imfubyi n'abapfakazi babuze ababo kuva inyuma y'aho burundi buronye nayo yo kwikukira avuga ko mu myaka imyaka iheze bitakunda ko ababuze ababo bitwara ngo kuko hari hakiriho ubutungane buhengamye ishyirahamwe ya vode ryashinzwe mu bihumbi bibiri na kabiri wasanga baca batubwira ngo leta izobiraba ngo mwebwe ntimubiraba ngo n'abantu bari mu nzego ngo ni leta ibiraba niko byagenze ku rubanza rwa nyiricubahiro ndadaye hamwe n'abandi bapfanye mu kanya gatonya bavuga bati ni iby'igihugu mwebwe nimubanze mubangire ntimubijemwo muri gasamburamanza hari ibihumbi bibiri na gatanu ariko gushika n'ubu ubwo butungane ntiburavuga buti mwebwe mwunguruje harenze canke urubanza rwaraheze canke ibiki nta na kimwe bazi nko kubinyerekeye naho nyine jewe umushinga ntahe yagandaguwe nko mu masaa tatu arenga y'umurango hagira abantu bafatwa bakekwa ko bari bo baba babikoze umwe baramufunga ariko usomye urwo rubanza rwaciwe jewe mbese ntahari usomye urwo rubanza bavuga ngo barekuye uwo muntu umwe bari bafashe n'uwundi bari biketse ariko batafashe ngo bafunge bacavuga yuko babarekuye kuko hatabonetse ibirego kandi hariho umuntu yaserukira leta kandi na nyabutungane ari inzego za leta ntibigeze barondera ninde yoba yaramugandaguye ninde yoba yaraherereye nta na kimwe rero ku buryo mu bafakazi nta n'umwe yovuga yuko yuko ubutungane bwamuringanirije kebuka wibaze nimba ibyo wiyemeje kurangura bitabaye amasigara cyicaro munyagihugu kebuka wibaze ntiwigire sindabibaza mu ruhara rwawe rwo gucungera ko ibyo leta yiyemeje ibirangura ku neza yawe ndabibutse yuko ikiganiro mubandanya kumviriza ari kebuka wibaze aho uno munsi dushimikiye ku bijyanye n'ubutungane bw'abahitanywe n'amakuba yahekuye igihugu muri kahise na cyane cyane ku ndongozi zitandukanye zagiye zigandagurwa uwahoze arongoye igihugu akaba n'umukenguzamateka Silvestre Ntibantunganya avuga ko mu kurindira ko umugwi w'igihugu wo kumenya ukuri no kunywanisha CVR urangiza ibikorwa vyawo gutyo ubutungane bugakora abarundi bo kwihangana ngo mugabo uwo mugwi nawo ugakora ibikorwa vyawo unyarutsa hama nawo ugashigikirwa mu kuwutera intege kuko birakenewe kuko igikogwa uwo mugwi ufise ni igikorwa gihambaye igose kuko ugiye kuraba abategetsi muri gihugu bajya batakaza ubuzima bwabo bishwe badatoye n'ingwara ni benshi cyane kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe utanguriye kuri rwa gasore ukaduga gushika uyu munsi usanga ari injojo n'injojo mugabo kandi nakubwiye hariho n'abanyagihugu benshi nabo nyine batakaje ubuzima bwabo nabo nyine n'ibihumbi n'ubihumbagiza ugiye guharura sizi ko wogira ibiharuro bitomoye neza utanga uno munsi nicyo gituma uwo mugwi ufise uruhara rukomeye cyane twarabivuze narumvise mbere n'uwurongoye nyakubahwa musenyeri yohani ruwi eh, nahimana yaravuze ibyo ariko arakora birashimishije ugiye kuraba ubundi aho twari twaciye mugabo kandi hari byinshi cyane abarundi bakeneye icambere rero kugira ngo uwo mugwi ukore neza nuko atanumwe yogenda awuremera kubera imvo za politike bo kenshi uzosanga ubwo bwicanyi bwabaye muri kino gihugu cacu bwari bufise imvo za politike ni ukuvuga yuko rero abantu bagiye kuremera ku mvo za politike uzosanga uwo mugwi utanze kwa kuri twari turindiriye ugatanga ukuri kw'igice aho gutanga ukuri kose. ica kabiri umuntu yovuga ahanagira ngaruke kuri kimvuze c'uko atawuremera iyo ubuze atawuremera ni ukutomora neza abatoremera baribo baba abo muri leta baba abo mu yindi migambwe baba mbere n'abandi bantu gatwe kabo bashobora kugira bati ikibi twakoze kimenyekanye noneho tuzomenyekana uko turi eh, kudasa na gatonyi nuko twahora twiyerekana twebwe aho rero harakenewe rwose yuko haba igikorwa cy'uko indongozi zose muri kino gihugu zigira ziti tuzobangamira uwo mugwi icya kabiri ni uko uwo mugwi wogira nawo nyine uko witunganya mu bikorwa byawo narumvise nk'ubu uko agiye gutangura gutunganya ibyo kuraba ingene mu makomine hehe bofasha bo kwirinda koko nk'uko abandi babivuze narumvise n'uwabivuze kandi ari mu bantu bari mu mashirahamwe ataharanira ibyicaro bya politiki mugabo akurikira icyo kibazo bo kwirinda kugenda umengo e, bashira cane cane ukurondera ukuri mu gufashanya n'abari mu ntwaro abari mu ntwaro ni byiza bararekura kugira ngo umugwi ukore mugabo ntiwoza kubakoresha na cane cane yuzi yuko abari mu ntwaro kenshi na kenshi benshi baba bariyo ku izina ry'imigambwe yabo ica gatatu umuntu yoshibikira ko ningene bogira uburyo kuko igikorwa nkicyo kirakeneye uburyo bwinshi urabana nk'ibikorwa batanguye byo kuza kugenda kuraba ahahambwe abantu benshi kubera izo ngorane n'ibikorwa bikeneye ubuhinga cyane. ubwo buhinga nabwo nta kundi ushobora kuburonka udafise amafaranga akwiye kugira ngo ushobore kwitura ku bantu babizobereyemo babizi hirya no hino bashobora no kukuronderera mu byo babonye bakagufasha gutora kwa kuri kuri ubu bamwe bakiriho batubakwa kuvuga hariho abantu usanga ibyo babizi neza bashobora no kubitoza bakamenya bati mbere uyu muntu iri gufa rishobora kuba rijyanaka uwo mutwe ushobora kuba rijyanaka yabona impuzu yagenda akayishyiramo n'ibindi akamenya ati byari byanaka ico kirakedewe cyane cyane aha rero icyo bijyana n'ikindi icyo gikorwa rero ko kitararanguka abarundi two kwihangana kuko urabona nk'ubu hari abagira bati kandi birumvikana kubera umubare abantu bagize mugabo kandi hari abo bitera ubwoba kubera ivo za politike abantu bakagira bati tugiye kubaka ibyibutso aha n'aha n'aha ivyo navyo nyene abantu bomenya yuko ari ibanga amabwirwa y'uburundi aha uwo mugwi wonyene niwo rero uzoheza ugatomora uti aha twohubaka aha twohubaka n'abantu bakamenya bati aha twubatse hari banaka hari banaka kandi ivyo n'ibintu bishoboka uravye kino gihugu c'uburundi ingene abantu bazinanye icanyuma novuga nuko mugwi no mu gukora kwawo nawo nyene wogerageza kugenda unyarutsa ibikorwa mugabo urumva hari ibiva kuri wo n'ibindi bitaba kuri wo twavuze nk'ivyo vy'uburyo twavuze nk'ivyo kuremerwa ku bya politiki eh, gakora kugira ngo akazuza k'uburundi ubu gatangure gutegurwa neza gatongorotse ntitwame igihe cyose tuzingamikwa nako kahise kabi twaciyemo umupfasoni epifanika bushemeye arongoye ishyirahamwe avode rihurikiyemo imfubyi n'abapfakazi babuze ababo kuva inyuma y'aho uburundi burongeye nayo kwikukira amenyesha ko naho hari abamaze kwitura umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha kubwiwe ngo ntabone inkurikizi zabyo agasaba ubutungane kwiyambika umutamana mu gukura mu nzira amadosiye y'abagandaguye ababo icyo twosaba ni uko ubutungane kuyambika umutamana hanyuma bugasubiramo imanza bukongera bugatumako imiryango umugwi ujejwe kumenyesha ukuri no guhariranira ku byerekeye ingene abarundi bagiye baracanamwo waratumye ko ababuze ababo ngo baze babiganire ibyo bazi ingene byagenze ko bishobora kubafasha ingene bandanya bakarondera ukuri ariko si benshi bamaze kugenda ku binyerekeye naragiyeyo mugabo nawe nyine nimba ari ukubura abakozi haraciye nk'amezi abiri arenga bataguhamagaye ngo bakubwire bati tumaze kuronka iki n'iki nabyo nyine urumva twibaza ko bizomera nk'ukundi uko sinzire ko bari kubura umwanya kuko bari kubura abakozi mugabo nabyo nyene bisame n’ibyo ubutungane bwadugiriye kuko ugiye ukabwira umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurerekuriranira kw'abarundi hanyuma hagaca amezi n'ayandi hatana kimwe bagubwiye ati burya bwa bundi twasanze iki n'iki kimeze uku kandi tuzogusabira kugira ngo urubanza rusubirwemwo canke tugire urubanza bushasha ibyo byose bituma no kwizera ibyo byo umugwi uzoshikako bigabanuka Silvestre Nibanunganya yahoze ari umukuru w'igihugu akaba ari umukenguza amateka asigura ko igikunda konona ubuzima bw'igihugu ari ukuntu usanga abantu badakunda kubahiriza ibyo bumvikanye ari nayo mpamvu nk'uko abanyepolitike babyumvikanye ngo hoba ukurindira ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujojo gushira ukurahabona no kunywanisha abarundi kugira ngo berekane neza ibyabaye hama ubutungane buronye inzira bwokoreramwo burya ikikunda kwica abantu canke igihugu mu buzima bwabo canke bwacu niyo ivyo mwumvikanye uko hagize agidabire ko twumvikanye yuko kandi byaraciye no mu ruko ari uwo mugwi wagenda ugatomora ibyabaye hanyuma ugaheza mbere ukerekana n'ibyokorwa kugira ngo ubutungane nk’inzira bwokoreramo kandi Jede ndibaza yuko n'impera n'imperuka nitwaba turi ndanije kuvuga mu gifaransa mu konseka nitwaba tugira turongorotse mu byo tuvuga ugiye kuraba ibyabaye muri kido gihugu nta kuntu wogira uti harabayeho nyabwoko canke hari ubwicanyi burengeye agataha ka muntu ngo ugire ngo nta butungane kuko ibyaha nk'ibyo ni ibyaha bitarekurigwa ni ukuvuga yuko rero niburiburi hazotegerezwa gutegurwa ingene ubwico n'icuviro ciwanje nk'iyo hoshika abantu bakemeza bati harabaye jenoside ihonyabwoko ryatwaye aba canke aba aha n'umwe ngiye kuvuga ngo niri niri canke ririya canke ugasanga ngo harabaye de crime contre l'humanité de crime de uburundi buri mu masezerano mpuzamakungu avuga yuko ibyaha nk'ibyo bitaharigwa ni ukuvuga rero yuko ngaho oh, uca uraba umuti none nk'ababigize nk'uruhara rumwe rutomotse ruboneka twakurikirana gute urazi yuko inyuma y'ingwano y'isi yose ya kabiri abanyamerika abarusiya abafaransa abongereza n'abandi bamaze gutsinda abanazi bo kwa hitilere eh, hari abo baciriye imanza bararaba bati nguyu mugwi rwabigizemo uruhare rukomeye cyane baboneka hama baracira imanza mbere muri bo hari n'abamanitswe icyo gihe bashika mirongo ibiri n'abangahe barenga e, urumva byatumye abantu bagira bati e ubu ku isi ntibareka umuntu agiye mu cyaha umwazukwa yidegembya uko ashaka hacatangura nk'abantu bagira bati e eh, gezaho nturenge ntusubire ibyo rero bigaheza bigafasha umuntu irakizera yuko uyu mugwi wacu niwamara gushikaho wamaze gutomora neza ukuri ku byabaye ugashika naho ushira ko karanguza uti ngahabaye iki ngahabaye iki bizotuma rero duheza tukabya tuti reka turabe ingene hogira igikorwa cy'ubutungane naco cy'ubucamanza coshobora gutuma uwo gusubizamwe kw'abarundi kugira inkomezi gusumba uko byari muri kino gihe umuhinga mu byo gusubiza hamwe Remi Habyarimana amenyesha ko gutunganiriza ababuza ababo bidategerezwa guca kuguhana nk'uko tuzi ibyama bigenda kino gihe kubwiwe ngo ho kwiga uburyo bwokoreshwa kugira ngo abarundi batangure kubana mu buryo bushasha kubabuze abantu barabarongozi b'igihugu aho mu by'ukuri birumvikana kw'igihugu intwari hari n'uruhara rwayo kugira ngo itunganirize abo bantu ibanze irondere vyagenze gute ibyerekane hanyuma abantu bamenye ko byagenze niba hariho gushumbushwa kuva ku gihugu ivyo bibe niba hariho gushumbushwa kuvuye kumbure ku boboneka aribo bakoze ayo makosa ivyo bibe mugabo kandi ahangaca mvuga ngo ubucamanza canke gutunganiriza abantu bidategerezwa guca kuguhana uko twuzi vyama bigenda nk'uko bihari uno munsi ugaca usanga rero hariho ibishobora gukogwa. kuko nta kintu na kimwe burya cokogwa kugira ngo kigusubirize uwo wabuze uwo wabuze waramubuze mugabo iki kintu gikwiriye kugira ngo umuntu amenye ati nivyo naramubuze mugabo n'abandi babimenye ko namubuze kandi baravyemeza baranabivuga ko namubuze ibi bituma guhagarika gukora ibibi kuko uno munsi ndatinya ko vyinshi mu bikorwa ari uko benshi bagira bati dosiye yiwanje izoja mu zindi zahabaye kuva kera nta kiraba ndashobora kubandanya nk'uko nigombeye kuko niyo ba bagera gutunganya ya madosiye yandi yose nanje kumbure nzoshikirwa canke hazocika yindi myaka myinshi ugaca usanga rero kudahana ni ikintu kibi cane amakuru avuze ko hapfuye abantu aha n'aha mirongo ingahe ugasanga ababyumvise batangura kubaza ngo mbega bapfuye n'abahutu canke n'abatutsi igihe yumvise ko ari abo mu bundi bwoko atari ubwiwe ukamenga ni byiza rwose ugaca ubona nyine yuko nawe arabishigikiye uwo muntu n'aho aba atarimwo amategeko yategerezwa ku bakamuhana mugaca usanga rero dukoze muri ubwo buryo ninde atakoze intambara mu Burundi abishe hariho ababishe by'ukuri ariko hariho n'abandi babashigikiye mu buryo kanaka mu majambo make rero je mbona hari ahantu rero twari dukwiye guhagarara tugashika tuti ikibi cabaye cagenze uko kandi n'abagikoze abagishigikiye muri ubu buryo n'ubu n'ubu bategerezwa guhana mugabo twumvikana ingene twoca umurongo kugira ngo barundi tutambuke uwo murongo bimwe tubisize inyuma dutangure kubana mu buryo bushasha twumvikana ni nina hano ikiganiro kebuka wibaze cuno munsi kirangiriye ndabashimiye mwegwe mwese mwagikurikiranye nkashimira n'abashoboye kugira ico baterereye muri kino kiganiro Didier Niyonzima nakibateguriye ndabikebanuye naho ubutaha muhejeje kumviriza kebuka wibaze ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio isanganiro muvuze icyo mushikiriza cyangwa muterera duhamagare kuri mirongo ibiri na kabiri